Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. ver, fe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Fai sol, veñen os turistas, mas suben os precios e desaparecen as caras de desprezo. Fai sol, eu non estou morto. baixar Eu non estou moreno Bam, bam, bam, bam Bam, bam, dobi, Bam, bam, dobi, bam, bam Bam, bam, dobi, do enches as terrazas E poñense en biquíni Bienvenidas a los sapoconchos, Pues sí, como nos cantaban los Terbutalina desde a Costa da Morte, este Faisol, sol. Oye, face sol, al menos aquí en Santiaguiño de Compostela. ¿Qué tal? Esperamos que ustedes todos ven e que si no, pues poco a poco vayamos recuperando alegrías, festas, holgorios, entre todas o podamos conseguir porque ven como nos dice esta mítica canción en una versión feita por cantantes y músicos galegos, todo es posible con nosos amigos, con las nosas amizades. Así que disfrutar y gozar de la música, de la calimera e de los sapoconchos. ¡Benvidas! Mesa, de Xerardo Quintiá. Ilustracións de Mauricio A.C. Cuarello. Editorial Oco. No reino de Trasantonte, nun castelo con catro chimeneas, unha dúcia de alamedas e un foso ateigado de crocodilos famentos e relambidos, vivía titiritesa. O que máis lle gustaba á princesa era papar terróns de azucre e enlamarse nas pozas. A seu pai, o rei Tartufo, chistáballe. Pero súa nai, a raíña mandolina, rabiaba. Titiritesa soñaba con explorar o mundo nun cabalo azul. Mandolina soñaba con ver a filla casada. Tartufo non soñaba nada. Estomballado boca arriba, roncaba e roncaba. Unha noite, mentras ceaban, Titiritesa preguntoulle a seu pai. Cando sexa grande mercarásme un cabalo? Un non, un cento, exclamou o monarca. Non precisa cabalo ningún, fungou a raíña. Que se comporte como unha princesa. Mañá vai vir unha institutriz para aprenderlle maneiras. Como Titiritesa non pensaba aturar tal cousa, decidiu fuxir detrás Antonte. A mañá seguinte, antes de cantar o galo, colleu un par de zapatos, unha mochila, unha chea de terróns de azucre e liscou a fume de carozo. Na fronteira do reino atopou un burro á beira dun regato. O animal contoulle que non tiña nome. E Titiritesa díxolle que podía regalarlle un se ía con ela. <laughs> Cal? preguntou o burro. Bufaldino, gustache? Ao burro pareceulle fantástico e puxéronse en camiño. Titiritesa feliz asubiaba, e con aquel nome do trinque, Bufaldino sentíase máis ledo e máis fino. Ao pouco, desde o cumio dun outeiro, albiscaron o reino de pasado mañá. No medio había un castelo rodeado de fragas e un xardín con bolboretas. Nada máis chegar, atoparon o rei Godofredo chorando sete chorares. Que lle pasa, Maxestade? Preguntou titiritesa. Poposete dun bocado levou a miña filla Gwendolina, dixo o rei. E Godofredo arrepiado contou que sabía daquel monstro. Vive nunha cova na montaña. Sempre leva un xarxei azul sucio e rachado. Na punta do nariz ten un gran que segundo a fame que teña vai se poñendo colorado gustan os pícaros gordiños, aínda que, chegado o caso, tamén os papa fraquiños. Pois algo teremos que facer, dixo Titiritesa. Ao día seguinte, Titiritesa e Bufaldino decidiron rescatar a Gwendolina. Atoparon a paposete dun bocado á sombra dun carballo, tocando unha frauta de tal xeito que burro e princesa tiveron que tapar as orellas. Entón, Titiritesa achegouse e díxolle Se deixas de papar nenos e nos devolves a Gwendolina, aprendereiche a tocar. É que se non papo nenos morrerei de fame, exclamou o monstro. Podes facerte vegetariano, como meu tío Feliciano, propúxolle titiritesa. E dareiche un xerxei novo. Había tempo que o monstro soñaba con cambiar de xerxei e aceptou entusiasmado. Titiritesa chocou a man, enorme e peluda, e Bufaldino chocoulle o rabo. Cinco veces para arriba e outras tantas para baixo. A xiña foron buscar a Gwendolina, e despois das presentacións, burro, monstro e princesas puxéronse en camiño cara pasado mañá. Gwendolina e adiante e titiritesa detrás. Que ben cheiras, murmurou titiritesa. E colonia de azucre, dixo Gwendolina. Entón sentiron un airiño trangalleiro que lles fixo cóxegas no pensamento. Tan animadas ían que acabaron perdéndose. Paposete dun bocado e bufaldino foron buscar leña. As princesas sentaron ao pé dun balado e volveron sentir aquel airiño trangalleiro. Que será? pensou titiritesa mirando a Gwendolina. Que será? pensou Gwendolina mirando a titiritesa. As dúas sorriron. O burro e o monstro chegaron cun feixe de leña e fixeron unha fogueira. Para cear colleron amoras dunha silveira. No alto asomaba unha lúa redonda e churrusqueira. Parece unha tortilla, dixo titiritesa. Parece, sí, dixo Gwendolina. Despois foron durbir, eles debaixo dun carballo e elas do outro lado do balado. Aquela noite, as princesas soñaron que a Bufaldino lle medraban alas e que, montadas no seu lombo, viaxaban polo país onde todo voaba. E que, alá abaixo, o mundo era pequeno como un garabanzo. E a xente dicía «Mirade, un burro voando!» A rolos por unha costiña chegaron ao soño de Trampitán, onde vivía Xan da Cova, famoso inventor das palabras. Inventara chiscarabís, trampa tan plan, chas, tan tarantán. De súpeto, Xanda Cova saiu dunha morea de letras berrando. Xa teño unha palabra para chamar pola risa. Cal? Preguntou Titiritesa. trú. E as princesas empezaron a rir ás gargalladas. Do soño de Trampitán foron o soño azul, que estaba dentro dun baúl. Mirando unha para a outra, volveron sentir aquel airiño trangalleiro Entón, deronse un bico doce como mel, e logo outro, e outro, tantos que xa non cambiaron de soño. Entre tanto namoro, espertou nas un batifondo enorme. Paposete dun bocado corría detrás de Bufaldino con nariz colorado. Titiritesa moi seria díxolle Lembra que és vegetariano, como meu tío Feliciano. Despois puxéronse en marcha, Wendolina e Titiritesa ían pensando no que soñaran. Non sabían se fora verdade verdadeira ou mentira mentireira. Entón Titiritesa berrou. Trúculo, A Paposete dun bocado e bufaldino botaron a rir do dereito e do revés ata que de tanto prendeulles lume nos pés. Cando chegaron a pasado mañá, era primavera. Godofredo impaciente agardaba. A ovelas botou a correr e encheu de bicos a Gwendolina e a Titiritesa e ata lle deu un abufaldino, Bufaldino, que como nunca na vida fora bicado por un rei, deu un abanear banear o rabo colorado e nervioso. Logo, Godofredo mirou a Paposete dun bocado e encarou no co fociño revirado. Despois de contarlle o trato que fixeran co monstro, Titiritesa e Gwendolina dixéronlle ao rei que estaban namoradas e querían casar. Godofredo, algo desconcertado pero feliz, mandou ao séquito real comenzar cos preparativos da boda. E no medio da ceremonia chegaron Tartufo e Mandolina. Cando viu a titiritesa casando con outra princesa, a Mandolina deulle un tantarantán e caeu escarranchada. A raíña ergueuse de contado, pero deulle un tintirintín e enfuciñou. E así sete veces, ata que lle botaron un caldeiro de auga fría para reanimala. Daquela, titiritesa achegouse a súa nai e berrou Trúculo, trú! A mandolina entroulle tal risa riseira que, máis que unha raíña engalanada, parecía unha galiña empolicada. Para celebrar os novos lazos familiares, Godofredo e Tartufo saíron de paseo polo xardín das Volvoretas. Paposete dun bocado foi ondo xastre real e así estreou xersei todo farruco, empezou as clases de frauta. E a cabalo de Bufaldino, Titiriteis e Gwendolina marcharon na procura daquel soño azul que estaba no baúl. Tartufo era o pai mandolina nai No reino de Trasantonte E titirites a quere voar Voar moito máis que lonxe Fuxiu do só vai na zampar Hai que rescatar a xiña Escoitan un ya cantan asco Alternativa. Estamos escoitando a música de la Asociación Cultural Pana Rayada, que, bueno, pues a verdade é que mm, cada quen eh, que pode facer o que o que o que quera, que de iso se trata a, a liberdade, non? De hoxe podíamos aquí os sapoconchos falar do, do, do aniversario de Shakira, o no sé, podíamos hablar de las Changu o podíamos, no sé, ponernos Chanel, pero nos, es como neo, neo galegos, es decir, ya vamos prefiriendo o, eh, preferimos los medios que falan en, galego, ¿no? Eh, eh, y todo esto, ¿por, qué? Por, pues por la cuestión, porque este fin de semana se, bueno, hay, un, roteiro que viene organizado, ¿no? Desde, pues eso, que no, no, vamos, no, vamos a liar un poco, ¿no? Pero, pero desde Amega, ¿no? Que la asociación de, medios eh, en galego, porque bueno, ellos son aproximadamente, van camino de, ya pasan de las 50 cabeceiras que forman Amega, pero sorprendenos moito, ¿no? Que, son más de 140, 50 medios os que os que se fa comunicación en, en lingua galega, ¿no? De decir, pues bueno, una representación de esta que, que conforman ya desde 2013 Amega, pues celebran cada 7 de, de, pues esto, ¿no? Día de dos medios en galego, este año o facen eh, vais baixo el lema de bota lingua a pacer, eh, pues con un roteiro en, Santiago de Compostela vinculado, como no, a la lengua galega. Eh, después de todo este rollo que a que nos escoitades ya sabéis que nos rollo tenemos moito, es decir, pues a cuestiones es que falen eles y elas, ¿no? Es decir, que son os, os, invitados de Oxe, as invitadas de Oxe, y la verdad es que, ven eh, dos invitadas muy diferentes o no, pero pero dos que, bueno, en, diferentes versiones eh, fan mil cosas o de comunicación también, pero aparte, pues eso, ¿no? Lo podéis trobar eh, dando charlas en institutos, haciendo colecciones de cromos, apoyando a causas necesarias, Ahí están, ahí están Elas, eh, eh, Elas, eh, él. <laughs> y bueno, que, son Ubaldo Cerqueira, que él viene de... Ubaldo Cerqueira, hola Montín. Hola, Bobo Día, y ella es Rebeca Munín. Bobo Día, Rebeca. <laughs> Hola, buenos días. Bueno, pues después de todo este lío que me, he feito aquí, usó que se suele decir, ¿no? Pues pues bueno, Ubaldo viene porque dentro de estas mil aventuras es el responsable, perpetrador o uno de, él ellos, ¿no? De, de qué pasa en costa, un, medio que, que va ahí desde 2007 eh, vertebrando, comunicando e haciendo que esta costa siga muy viva y muy comunicativa, por, decirlo así. Y bueno, después eh, Rebeca, que, que realmente pensamos que no sabía cómo tener una excusa para ir de bares por compost, eh, decidió, pues eso, que, que, con Pincha, ¿no? Es decir, con la revista Pincha, que la podemos atopar en miles de, lugares aquí en... Eh, vale, en, centos, va, tampoco vamos a exagerar un moito, ¿no? Que, que no nos digan, pero a, podemos atopar en muchos lugares a, revista esta revista bimensual en papel, eh, también en revista Pinchagal, eh, bueno, eh, 2, dos, en miles de, las redes sociales, en todas. Ahí están, eh, eh, la verdad es que sí que son medios, en este caso digital de Costa de la Morte, digital y en papel como es Pincha. Pues después de todo esto, ya, ya falar vosotros, por favor, es decir, ¿por qué este día dos medios de comunicación en galego? Es decir, eh, bueno, un poco eh, una festa y una reivindicación, suponemos, ¿no? pues efectivamente, la verdad es que eh, todo esto nace un poco por 2011, 2012, cuando varios medios los que ya andábamos por Galicia comunicando en galego se nos ocurrió hacer una campaña que llamábamos vitaminas para o galego y que, bueno, le vamos a, a, a varias feiras, é verdad que funcionou moi ben a nivel merchandising e con esa idea de unir un pouco forzas de, de un montón de medios pequenos para darnos visibilidade e para refrendar a importancia eh, do, dos medios de comunicación para a supervivencia e a posta en valor e a dignificación da, da lingua galega de a partir de aí pois eh, en 2013 eh, decidimos montar eh, a, a asociación como toda asociación pois ten as súas vicisitudes cada un estamos na nosa lea continua pero bueno vamos pouco a pouco eh, facendo actividades e se nos ocorriu a, eh, a, a idea para ter tamén un fío conductor eh, ao longo do ano da, da, de, de conseguir un oía dos medios en galego non conseguimos que eh, o Parlamento Galego por unanimidade insta instaurase cada 7 de febreiro esta data en lembranza da, da, da primeira publicación eh, íntegramente eh, en galego que foi o tío Marcos da Portela un, un pequeno xornal de, de, de Ourense no ano 1867 e a partir de aí eh, eh, fomos facendo eh, eventos cada, cada, cada alrededor de ese 7 de febreiro cada ano, empezamos en Barallobre en Fren en 2018, fixemos tamén unha gala eh, moi fermos en Pontevedra en 2019, en Carballo eh, fixemos eh, tamén no casino un, un evento moi, moi bonito e ano pasado e ano pasado xa en plena pandemia fixemos unha especie de late night na casa de Rosalía en Padrón que, que a verdade funcionou moi ben, non a verdade é que é unha maneira que nos serve para manter eh, o fío da, da asociación para seguir visibilizando un pouco a, a importancia dos que agora somos, pois, como dixetes, entre 30, 40, depende, 50 medios, porque tamén forman parte da, da asociación as, as radios municipais, que xa serían 60 redes radiodifusión, e despois, eh, na mega, pois, somos unha variedade de medios, desde eh, nos diario, Galiza Confidencial, Provincial ou Luces ou, ou Praza ou revista Pincha a medios máis locais como, como, como nós, como que pasa na costa, como Barbanza, como Terrachaxá e outras, outras cousas máis eh, máis temáticas, como pode ser Mazarelos, como pode ser Coralia, como pode ser Grial, como pode ser Geciencia, non? Unha variedade bastante igual. Hai que dicir que Ubaldo é dos fundadores de, de Amega e, e impulsores de todo isto, e que a verdade eu que cheguei un pouco máis tarde, aproveito a ocasión <laughs> para agradecerlle que puxeran este en marcha porque pareceme moi importante que fixeran esta labor de, de dignificar e de dar un pouco a coñecer e a valer pois toda esa cantidade de, de medios de comunicación que están que estamos comunicando en galego que igual sen no, sen a labor de Amega pois non se coñecería tanto. Precisamente, sí. precisamente fiando con iso, o que nos sorprendeu xa hai un par de anos, eh, pois precisamente para poñer en valor non só os medios que formamos a Amega, sino todos os medios de comunicación que hai en Galicia que comunican na lingua galega, pois o que decías ti, non atopar 140, 150 medios que moitos son son moi pequenos, e eh, outros son casi personais e demais, pero que hai unha variedade infinita de, de, de temáticas, de formatos, de, eh, de proxectos eh, comunicativos na, na nosa lengua que podes ver que nos na grande parte nos mesmos coñecíamos e que nos gusta pois darlle un pequeno espacio, non? Se si dades a, a mediosengalego.al, pois temos aí recollidos feitas unha, unha colleita para que podades sumerxirvos e, eh, e descubrir que hai revistas de cine, que hai revistas de motor, de baloncesto, ten, eh, temas de de agro, de dogando, temas de ciencia, de, absolutamente todo infantil, la verdad que de feminismo, la verdad de que una pasada. Queríamos también, ¿no? Eh, la, verdad es que vamos a contar un poco, nos escribimos a, medios en galego, eh, eh contestanos eh, pasando a, a, vosos contactos nos pareció perfecto, no, Porque creemos que también, en cierto modo representáis dos, bueno, que todas de, las que estáis dentro de, de, Amega tenéis esa esa de, estar en Galicia Y eh, falar en galego, habéis qué tolería tenéis, es que no entendemos muy bien, <laughs> pero pero también, ¿no? Es decir, eh, dos, dos, puntos comentabas ti, ¿no, Ubaldo? Eh, de muy diferentes, una en este caso, ¿no? Dos, dos medios muy muy diferentes, uno como, como es el bozo de, intentar, ¿no? Eso, vertebrar, cubrir todo lo que pasa en la en esta tremenda o gran bisbarra, ¿no? que es que está más allá de una bisbarra, que es la costa eh, de Morte, todo lo que lo significa, ¿no? de, de, de, pues, tantas cosas que no se contan, tantas cosas que no se saben. Eh, otra parte ¿no? que sería Pincha, que es una, revista de, cultura y de gastronomía eh, muy centrada en Compostela, en la, en la Segua con, contorna, ¿no? es decir, de pero a los dos os enfrentáis a complicación de hoxe en día ter un medio en diante, é dicir, tiraro en diante e que, e que le veis ya eh, pois pues eso, cada quen, pero pero ya moito tempo e, e a conseguendo que sea digámoslo, isto non lo tendréis que decir vos, pero máis ou menos rentables, es decir, como se pode facer <laughs> todo isto, como cómo se consigue, porque aparte a, a, a, apoio institucional, digamos suavemente que es moi poquillo, non? eu de feito fago, fago eh, polos institutos charlas mm, eh, a nivel emprendemento, non? Como esta palabra tan fermosa eh, que esconde tanta tanta tanta pelexa, non? A verdade é que eh, nos levamos desde 2007 e moita xente cando eu conto eh, por Galicia adiante que realmente vivo dunha publicación digital en galego sobre unha zona esquecida da lida da, da Costa da Morte a xente alucina, de verdade é posible vivir dun periódico digital con, con todas as complicacións que ten, non? Eu vou a venderlle un banner, un anuncio a un empresario de un taller e, e claro, explicarlle como funciona o tema, que se eh, a publicidade, que se os clics, que se as, as impresións, mm, no, é, é moi difícil que un empresario a día de ainda na, eh, na Galicia profunda, como decimos, valore eh, o suficientemente a publicidade que, que xeramos un, un medio hiperlocalizado local ou comarcal con unha comunidade de, de 35.000, 40.000 personas para un entorno que temos de, de poboación estimada de, 100, de 125.000, 130.000 e sin embargo non o ven non? falabas das, do, do apoio institucional non se ve certo que pouco a pouco fomos conseguindo que os que os concellos si que valoren a, a nosa presencia e colaboren con certas campañas eh, anuais que nos é a, a verdade que, que é fundamental para, para a nosa supervivencia pero vai, dependemos de, de, das empresas que levan colaborando con nos un montón de anos e que bueno, están contentas co, co, cos nosos proxectos non? A ver, que é complicado, pero eu creo que unha publicación como estas mm, en calquera comarca eh, ben levada, traballada e, e, e con moito recorrido afianzándose un pouco no, no boca a boca no día a día da, da, da veciñanza así que pode xerar eh, dous postos de traballo, dous postos eh, en medio de, de, de traballo non? Mm, como diste a, a xunta e a a Deputación, pois a Deputación da Coruña neste caso sí que nos aporta varias campañas eh, anuais, pero eh, da Xunta non cobramos absolutamente nada, cobramos 300 euros da, eh, do Día das Letras Galegas, dunha campañiña de nada, xa que cando están dando eh, un tema de publicidade millóns e millóns. Pero bueno, é a política que, que temos que loitar habitualmente. Pois eu, se queredes, tamén vos conto un pouco. A min, a verdade é que me gustou moito como presentaches ao principio, Pincha, dicindo que era unha excusa para ir de bares, efectivamente, <laughs> é unha excusa perfecta para ir de bares, unha porque a revista está aí e outra porque o traballo inicial foi moito ese, ir de bares, non? Claro. Eh, porque nos dentro de a revista financiase con publicidade, hai unha parte moi importante de toda a hostelería de, de, de Santiago e da comarca que, que creou no proxecto desde o principio co difícil que é, como contaba o Waldo, pois nos temos a web e o papel, eh, aínda que, pois eso, aparecer no, no papel, na, no noso directorio onde aparecen os bares, é pouco, son poucos cartos, pero sempre costa, parece que a xente non entende ben o que é o valor, o valor da, pula, da publicidade, pero ainda así, pois é eso, é moito traballo de, de rúa, de andar de bar en bar, presentando, ensinando, e agora levamos cinco anos, vamos a facer este ano cinco anos, e, e xa temos un, un percorrido é, máis doado, non? Pero ainda así, sí que é moito de, de ir de bar en bar eh, dando a coñecer a, a revista. Por outro lado, a nivel institucional, eh, sí que teño que decir que nós tamén desde o principio contamos co apoio do, do Concello, do Concello de Santiago, foi un proxecto que, eh, moi especializado, eh, como ben dicías, en astronomía e cultura, eh, mm. desde sempre dende o Departamento de, de Cultura tamén do, do Concello contamos con ese apoio. É eh, certo que nos primeiros anos non, pero despois empezouse a sumar tamén eh, algún tipo de campañas pois de, de non da Xunta, pero sí de organismos que dependen da Xunta, como pode ser Artesanía de Galicia ou Galicia Calidade. Tamén eu penso que polo tema de ser un medio moi especializado, non? que mm. se dirixe a un público que les pode interesar como son os cociñeiros ou, por exemplo, no caso da artesanía Galicia, pois teñen moitísimos artesáns que traballan con cociñeiros e o feito de ser un medio especializado axúdanos nese sentido. Si que non desde o punto de vista das subvencións, porque, por exemplo, nos eh, editamos en papel eh, seis números ao ano, porque saímos cada dous meses, hmm. eh, para poder acceder a axudas, eh, o mínimo ten que ser 12 números ao ano. Co cal, nese sentido, non pero sí que é verdade que, eh, que agora mesmo a revista é rentable porque dá beneficios, pero eu non vivo só da revista, teño que facer outros traballos de comunicación e se pudera vivir solo da, da revista que como meu terceiro fillo, pois mira, estaría encantadísima, <laughs> a verdade, pero é complicado, é moito moito traballo e, e tocando moitas portas e as, as veces pois que te atopas con ese non e outras mm. veces con ese sí Eh, es simplemente moito esforzo en e no rendirse eh, e tratar de creer no que faz e tratar de salir adiante. A, a máis, eh, ti eh, le vas desde moito tiempo no es decir vemos un poco tu currículum <laughs> pero digamos en, el tema de, de, la comunicación local, ¿no? te vemos que, has pasado por, por sitios pues como, como Santiago 7, ¿no? también estuviste, bueno, formaste parte de lo, de lo que era Pincha pincha de discos eh, en un momento en un momento dado, a máis aínda que non que es una, una cadena máis grande, ¿no? Pero tamén de tanto en tanto podemos escoitarte colaborando aquí en, en Onda en Onda Cero, en, en, en Onda Cero en Compostela, uh -huh. non? É dicir de desta de esta comunicación moi local e, e, moi, e moi cercana, como evidentemente tamén es, es, es que pasa en, en na costa, ¿no? Pero no caso de teu, no, no, de cómo, porque muchas veces es una comunicación muy complicada que eh, comentabas ti, ¿no? Muy... non sei, a facer a xente que, que, que, que crean un proxecto así eh, requiere moito tempo, moita dedicación, non? Supoñemos. Sí, pero por outro lado tamén ten a cousa de que a xente gusta llever ver o seu veciño nas revistas. Hmm. Eh, non cando ves a revista que non salga, de, de feito se vedes un pouco eh, todos os números que levamos de pincha, hai algunha persoa famosa, digamos, non? Pois algún actor ou algún músico pero a maior parte dos números sacamos a xente que normalmente non está nos medios. Eh, podes ver en portada, pois eso, eh, ao teu veciño, ou ao grupo pequeno local, ou ou a, a pois ao, ao cociñeiro que ao que vas a comer e, e nunca e non sabes que, que historia hai detrás de dese de restaurante. Eu penso que eso gusta porque é un contido diferente, son contidos que só atopas en pincha, que non atopas cando entras en calquera outro medio xeralista eh, entón ten a súa parte eh, digamos máis difícil porque son pequenos eh, e os, e os grandes cómenos moito terreo pero tamén somos diferentes e eso pues, ten a, o seu encanto non? Eu creo que precisamente eso o que o que pon en valor o, o, os pequenos proxectos eh, comarcais. Hai prelocalización uh, de, de, da información é o que gusta e o, o explicaba moi ben aí Rebeca ese, ese vero veciño, non? E nós sempre explicámolo eh, co éxito de Xare que ten a televisión de Galicia neste país? Por que ten este éxito brutal? Porque además de galloso que ser como veciño do cuarto, <laughs> eh, nos gusta ver como Xabarín e como tiña da aldea aquela, porque eh, un pouco como a min, non? Entonces, esa vinculación tan personal en comarcas eh, como a Costa da Morte é o que a xente demanda, non máis que xa estamos fartos de escritar falar de Cataluña, de Europa, de Ayuso, queremos información sobre o que pasa ao, ao noso redor, non? E iso é, é o, o, que nós tamén ponemos en valor e que creemos que ademais é unha demanda real da, da, da, da xente do rural galego e da, e da, da xente rural e, e das cidades, vai. Claro, porque ademais eh, falando do, do de, de teu caso, non? De, de que de que pasa de que pasa en a costa, é dicir, falamos de de de unha zona eh, de, por sí, non? De falabas tú do, do, do Galicia rural, da, en este caso do, mm. do Galicia tamén pero que ya de por sí moitas veces máis alá de cando por, por desgracia sal, salta os medios por por eso, por, por, por temas eh, extraordinariamente mal ou tal tit, eh, moitas veces falta a comunicación de, de, de, do día a día, ¿no? do cercano, da veciña, do, do equipo de, de, de, de waterpolo, do, do que sexa, ¿no? do, de, de esa comunicación que, que moitas veces eh, eh, la xente demanda e eh, non sabe onde acudir, en este caso pode acudir a, a que pasa na costa, non? Pois pues nós temos vemos aquí, por exemplo, un exemplo perfecto que é o fútbol da costa, non? só que o fútbol da costa exerce como un agente social, eh, máis que eh, meramente deportivo, e entón sirve de punto de encontro para, para a sociedade de cada vila que cada fin de semana, cada domingo, vai ali ao seu campo a ver o, o partido do, do seu equipo, non? Nese sentido, hai casi máis afición polo, polo, polo Camariñas ou polo Muxía ou polo Corcubión que por lo Madrid, por lo Barcelona o por lo deportivo. ¿no? Eso es un símbolo perfecto de cómo se mueven las cosas a nivel comarcal eh, en Galicia e eh, aí estamos solos podemos estar a, aos medios pequenos comarcais que nos centramos eh, en cada sitio ofrecendo esa clase de información digo che que, que para Fútbol da Costa nos temos un carrusel en directo tecnolóxico nunha plataforma que vamos poñendo os goles en directo das, das catro peores ligas do mundo como sempre lle chamamos que son a, a primeira, segunda e terceira regional e a, e a preferente temos eh, entrevistas crónicas temos feito hasta unha, unha canle de televisión onde retransmitíamos partidos en directo e, e que e, claro, sobre ese proxecto que, que non arrancou a primeira, pero se que arranca na segunda, xa que hai un, un nivel de friquismo alrededor de, eh. de, do de deporte comarcal tremendo. Gústanos moito eso do, do, do nivel de, de friquismo de, de que falas. Si queríamos preguntarte eh, a ti en este caso, eh, Rebeca, Eh, bueno, falaba mm. falaba Waldo al principio, ¿no? De mm. tema de, esta lotolería que, está detrás de todo a emprendedor a emprendedor. Eh, pero también, en el caso en, en, en a falando de, ti, ¿no? De la túa experiencia También, eh, cuando sumámosle a esto, ¿no? No solo que, que teñas a causa de, querer, o sea, de crear un medio en galego que, que fala, que escribe en galego, que, que fala da, da proximidade, pero a máis, eh, ti siendo sendo muller, eh, ti siendo nai, ti, decir, esta cosa, ¿no? De que supongo, que cuando escoitas a palabra conciliación no sabes eh, pues, si <laughs> tienes que contar hasta 20 suponemos ¿no? es eh, porque estamos No sé, eh, si seguimos estando en una sociedad Y en unos medios de comunicación Muy, muy machistas. Sí, pero mira, en eso vouche a tirar un poco las orellas porque Vale. <laughs> esa tenía que ser para los dos, Porque vale, que sea, para un balde para porque eh, para min é complicado conciliar, pero estou segura que para Ubaldo tamén, que tamén ten fillos, eh, eh, é certo que, que, bueno, é certo que temos aínda esa cousa de, de, non, de, das mulleres emprendedoras, que se é máis difícil ou menos, tal, bueno, é un pouco que eu penso que esa idea debería irse in, marchando, non? Se se vai marchando esa idea será que as cousas están mellor cada día. Eh, eh, é certo que, que é complicado, pero eu penso que para todos, non? Arrancar un proxecto da para nada, sempre tes eses medos, sempre eh, o, o feito de ser autónoma a min supónme que non teño un horario, que traballo desde a primeira hora da mañán ata a última da noite eh, fins de semana se é necesario, e que non desconectas nunca, porque ao final é o teu proxecto, eh, se non o levas para adiante non o leva ninguén, entón é moi moi difícil, pero tamén ten as súas cousas boas e ten sobre todo moita satisfacción de saber que estás creando algo e que a xente a que non lle guste nada, pero outra a que, a que sí que lle gusta moito, eu pensar que hai moita, ou que hai xente, <laughs> non sei moitas, pero que hai xente que pode ler o que escribo eu, o que, que, o, o que escriben os nosos cola, os colaboradores da, de Pincha, porque eu tamén máis sempre fago fincapé en que Pincha non é só un proxecto meu, senón que somos un equipo, un equipo de persoas eh, todas autónomas que creemos no proxecto que traballamos moito, está pois desde eh, Alberto Seoane que é o deseñador, eh, Iván Barreiro que é o fotógrafo, eh, un montón de colaboradores, xente que escribe sobre viño, sobre cine, sobre eh, libros, eh, eu o que chamo moitas veces o equipazo fincha porque unha persoa soa mm, non sería capaz non? de sacar unha cousa así adiante eh, necesitas moito apoio da túa xente e tamén moita xente que, profesional que crea eh, na que podas derivar traballo que eh, en conxunto podes sacar todos adiante Eso pareceme moi importante sempre me está resaltado. Eu estou completamente de acordo co, co tema da conciliación porque a min tamén me toca directamente, eu eh, non sei como é pelexar a nivel empresarial como muller, pero sí como pai, mm. eh, eh, exercedor, pai autónomo, entonces sí que mm, eh, vexo que é complicadísimo o tema da conciliación, a comunidade escolar está como noutra, noutro universo paralelo que non se fija na, na realidade da, da sociedade, un pouco eh, incidindo no tema de que o funcionariado eh, vive no, no, noutro mundo e sí que, por un lado, o que dicía ela é bastante esclavo porque finalmente tes horarios, estás todo o día co rum na cabeza dun proxecto eh, que depende de ti para 8, 800 aristas, quero dicir, nos ahora facemos de redactores, de editores, de comerciales, de, de telefonistas, de, de psicólogos a veces falando co, co, con xente, o sea, te, temos que un, un montón de tarefas, tra eh, traballo administrativo, que si o IVE trimestral, que si non sei que, ao final tes demasiadas tarefas na cabeza que hai que ir sacando pouco a pouco, pero por outro lado, o que dicía ela, non? Ahora nos está per... este demente horario me permite pois, levar os nenos, despertalos, levalos á escola, eh, estar máis tempo con eles polas tardes, pois esta temporada se traballa un pouco menos, o diario publica menos, menos historias, pero tamén tes capacidade de disfrutar un pouco da familia, non? Eu cando tiña tiña 26, 27 anos, traballaba 14 horas ao día, agora si consigo xuntar 6 é un triunfo tremendo. Que non sei, que que raro sous os dous, que a máis de todo sois personas e tenéis unha vida, si es que non, non, non pode ser, non pode ser estas cousas que non Eh, hubo, si, si, si podemos eh, robarnos un poquito más de tiempo, no sé, sino decirnos aquí abiertamente, decir de eh, escoitaría eh, un tema que, hemos descubierto, vamos a decir, gracias a, Pincha, es decir, que un tema que se llama Invento, que si quieres puedes presentarla tú, Rebeca. Justamente eh, hay un último número de Pincha, un número 27, no que, entre otras cosas, hay una entrevista de Madalena Camaño, que aquí que estás eh, falando agora é unha rapaza que saca o seu primeiro disco que se chama Invento eh, ademais un proxecto no que xerceu como produtor musical Iván Barreiro que é o fotógrafo que traballa con nós, que ademais de fotógrafo é músico é un moi bo músico que toca <laughs> guitarra estupendamente, tendes que escoitar. Ela é unha rapaza que bueno, xa viña de colaborar en varios eh, grupo, sobre todo con tema eh, de música portuguesa, e mm. aquí fai un disco no que mestura moitos estilos diferentes e que tamén acaba de sair, pois está agora nas plataformas desde fai uns días. Eh, como ben dis, moi recomendable escoitala a Madalena Gamaño. Now era nada, era o invento, Now era nada, luz de luada, Now era era o invento, não era después de sumergirnos en esta magia de, de, de, de música, non? Da que, wow, ah, gracias, ¿no? Decíamos a, Rebeca por, por este descubrimiento, a la gente de, de eh, volvemos, ¿no? Aquí a, a, aterrizar un poco, a eh, sobre todo eh, queríamos ahora pues recordar, ¿no? Es decir, de, de como dir aquel, ¿no? Es decir, hemos, hemos venido aquí a hablar de, de, libro, es decir... hemos venido aquí a hablar de, de esto, ¿no? De, de, esta jornada de, de reivindicación do, dos, dos, medios en, en, galego y una jornada que este sábado teñe aí eh, punto central co, con este roteiro que, que bueno, es decir, eh, explicarnos un pouco exactamente, además invitar a xente, ¿no? a que participe. Sí, pois pues, o roteiro faise en Santiago por primeira vez, como contaba antes, Paldo, en cada ano celebramos o día do medios en galego nunha localidade diferente Este ano en Santiago chamase o roteiro Compostela e a Lingua porque imos ir facendo paradas en puntos estratégicos relacionados coa lingua en, en Santiago. Comezamos ás 11:30 da mañá, sábado día de 5 de febreiro, eh, no exterior do Salón Teatro, na Rúa Nova, porque ali hai unha placa de a Roberto Vilar Bolaño, e eh, cumplense 20 anos de pasamento, e eh, a facerlle como unha pequena homenaxe en a que os quinquilláns, a compañía de teatro, vai a representar unha, unha escena da obra Doentes, da obra Doentes de Roberto Vidal Bolaño. Despois continuaremos acompañados polo pasarruas da, da Asociación Cultural Panarraiada, iremos dirección á Praza da Universidade e aí vai haber dúas intervencións, unha mm, diante do que era o restaurante El Asesino, hmm. onde Antón Bahamonte eh, falará sobre pois, eses faladoiros tan típicos composteláns nos locais da hostelería, non? onde se xuntaba tantísima xente da cultura eh, se falaba en galego. Despois, eh, o, o Ladiño, na Facultade de Xeografía e Historia, eh, fará a súa intervención Vieito Iglesias eh, sobre a relación da USC co galego e tamén moi pretiño no Colexio de Santo Agostiño, Anxos García Fonte falará da relación de Rosalía de Castro coa cidade. E finalizaremos na Praza de Cervantes, onde de novo volverá a ver unha pequena actuación de Os Quinquillans, remataremos o acto eh, cunha actuación de Rosalía Fernández Rial, da poeta, acompañada de máis dunha acordeonista. Brutal esa última, ese último recital da, da, das Carballesas eh, Rosalía Fernández Real, más que recomendable, eh, por lo que conoce Sí, decir que Ubaldo seguro que está haciendo... outras cousas, decir, digo, porque se están contando moitos moitos aí ruidos e tal, decir, isto é a constancia de que de que son xente, decir, de, de que de que non poden parar, é decir, de, para que a xente, é decir, de que pois pues eso, ¿no? Que que este, este rapaz que empezaba aí a escribir crónicas de de de de, de Erasmus de, de Polonia, e eh, de, de bueno, e que estudiou ciencias e todas estas cousas, pois pues eso que non non para, é decir, que que es que es pai, que que periodista, que que bueno, eh, como ela, ¿no? De decir, de decir tamén cuando un poco de, esta parte. Pues la verdad es que sí, que, invitar a la, gente a que se acerque a este roteiro, a que se acerque a los medios eh, en galego. bueno, aparte de eso, de, recordar a la gente que, se puede se puede apuntar, ¿no? Es importante, bueno, pues por las ocasiones y tal, y ainda que sea o, al aire libre, tal, apuntarse ¿no? a través de, la web de, medios en galego, donde allí Tamén recomendamos a web porque se poden ver eh, todos os, os ligazóns a, a diferentes medios, non só que pertenecen a, a Mega, sino a, a, a que actualmente eh, están en galego, ¿no? É dicir, a máis, por exemplo, vemos, ¿no? como como hay última incorporación desde, desde Teo, ¿no? De una radio comunitaria, por, por bueno, que para nos es siempre una, una alegría, ¿no? Que, los medios de, las radios comunitarias y las radios locales, pues eh, entren en este en estas iniciativas de las que nos vamos a intentar desde a es decir, a ver cómo podemos hacer para también estar ahí en, eh, en Amega, ¿no? Porque a, a Xuntanza, ¿no? que creo que no, nos fará más máis eh, La verdad a que agradecidas a, las as, dúas por, por estar aquí, a, animar a xente eso, a, que se aprope a, a vosos medios a los medios e, en galego, a vos a vos a que continuéis ¿no? todos nuestros azos e ánimos para, para andiante en estas en estas iniciativas tan necesarias de la comunicación local, la comunicación cercana, ¿no? Es decir, de pues eso, ¿no? De, de, de, que está bien, ¿no? Que de tanto en tanto eh, pues eh, nos peguen un, no sé cómo dirlo, ¿no? Es decir, eh, un, un indirecto, ¿no? Como fan que, que hasta en Xugueiras hace todo este lío, pues se fale do galego y se fale en galego y todo está, está bien, ya, ya, ya está bien, ¿no? Que de tanto, de tanto en tanto pasen estas cosas, si vos queréis engadir algo, angadir cualquier cosa, os encantado de que, de que tiréis en adelante o, o fazáis, de verdad. Un apunte e importante, porque eh, eh, para, para nós, cando naciu que pasa la costa, mm. era evidente que tiene que ser en galego, o sea, no non houve ninguna... Eu tamén son neofalante, eu crecín na Coruña a miña, o único galego que tiña na miña vida era o, o castrapo que non sei se catalogalo como desastroso ou maravilloso da miña boa <laughs> que era de, de, de Valdepereira da Lía de Rivadavia pero tamén acabo vivindo na Coruña eh, moitos anos e, e eu cheguei a Corcubión para levar a cabo o proxecto de que pasa na costa e era, era evidente, tiña que ser en galego mm, a Costa de Morte é unha zona con un 90% de galego falantes eh, eh, entonces, que sentido ten facer comunicación en castelán, non? Entonces, claro, un pouco eh, esa reivindicación eh, da nosa lingua mm, para nos é algo evidente, que sí que é certo que pouco a pouco se van perdendo falantes entre sobre todo entre as a, a, a, a rapazada, pero que o galego está vivísimo, vaya. E nós tamén, no caso de Pincha, pois un pouco o, o que está contando Waldo, no momento de crear o proxecto, e eh, sendo un proxecto en Santiago de Compostela, capital de Galicia, eh, moi relacionado o proxecto tanto coa gastronomía, pero tamén moito coa cultura, tiñamos claro que tiña que ser en, en galego, simplemente por eso, por estar en Santiago e porque Santiago dentro de das cidades galegas sí que eh, bueno, non é como Coruña en Vigo, non <laughs> falase máis galego por, por sorte, e a cultura, sobre todo o mundo o mundo cultural é que é, é en galego, non? E, e tamén reivindicar un pouco pois que que non é tan difícil de de, de seguir os medios en galego que non a xente que non neofalante eh, pode entender perfectamente <laughs> o que estamos comentando agora, por exemplo, nunha radio ou, le, ou incluso lendo eh, que cada vez se xume máis xente galego como, como a ti, por exemplo, pois eu veixo como como, vamos, maravilloso e, e ao final todas, como decían as tan xugueiras, <laughs> non hai fronteiras de, e, de, e, e as, as linguas suman, non nunca restan, sempre suman. Así que eh, encantados todos. <laughs> Pues muy agradecidas de verdad. Esperamos a, toparnos o, sábado a toda la gente que nos escoita en este en este roitero Esperamos eso y eh, animamos a la gente a que se atopes en, Medoas medios en, galego eh, un, un valenciano muy muy malo ha podido adaptarse Todo el mundo <laughs> puede puede conseguirlo Es decir, estamos convencidas por nuestra parte novamente moi, moi agradecidas as dúas de, de que estéis hoxe aquí esperamos que non no, que non no pase como decían tamén uno dos grupos que, que tocou en, en una destas galas que era Turbulina eh, de que de ellas dicen no de este se, se os sei non volvo esperamos que non que sí que volváis a Calimera e a, a os sapoconchos de, de tanto en tanto sempre que querades os micros están abertos e se queredes para finalizar é dicir eh, Vamos a irnos, non sé, es un tema que tamén veñe da, da costa, da, en este caso da costa da, da, da morte, moi un tema moi, non sé, que nos ha parecido moi aí de, de, de levantarse, de erguerse, de estar en que, que o trae la, la xente de Leiva, eh, pois pues, si queredes, en este caso pode ser tú uva o que poña o que poña o remate a esta entra, a esta entrevista presentando a, a este erguerse de, de la xente de Deleiva. Pois pues a verdade é que é brutal a cantidade de música que hai en Muros, a cantidade de bandas. Falabas de Terbutalina, que de feito foron os protagonistas da, dun concerto no, no 2020 no, no Casino de Carballo, día dos, na celebración do Día dos en Galego, unha banda que xa opeta a nivel eh, estatal, e eh, hai a, a fusión de unha escola de música municipal con unha sala de ensaio que cuida un, un rapaz super bravo que se chama eh, Juan Figueiras e, e, fai que en muros haya como unha vintena de bandas de, de, de, de chavales desde, desde os 14, 15 anos hasta eh, mozos homes xa como estes de Leiva que levan un percorrido enorme por bandas eh, muradas de, de todo todo tipo que agora se juntan ya casi nos seus 40 para facer una banda muy potente de rock como é de Leida e que se empezó en 2018 y e que acaba de sacar este este erguerse que un chute de enerxía. pues con este chute nos quedamos y e, de verdad moitas moitas gracias, una aperta e nos vemos los medios de comunicación. Gracias. Un placer, Monti, gracias a ti. Graciñas a todos. Os sapoconchos, dende as ruínas da histórica Radio Calimera. línea. Pues es sapoconchos. Alternativa. Después de desarnos, sumergir en esta, de mergullarnos en esta música que nos traía Avi Rabade, este a Soreira, que disfrutando do, piano y eh, en cierto modo también de la, de la magia, pero en este caso musical. Eh, bueno, eh, un tema que, nos proponía eh, Falando de Magia, nuestro siguiente convidado, que en este caso eh, son dos, eh, a, por nos encantados ¿no? de, poder porque bueno, a esta, esta mañana al, contactar con él y avisar que íbamos a que sí, que si todo estaba bien para la entrevista, nos respondía eh, sí, desde de, a, un museo de Amasia, ¿no? de wow. Y que, que le comentábamos a, él, ¿no? Que, que, que ven que suena eso de, que te digan que, te están falando de, un museo de la magia. Bueno, y pues nada, antes que nada de decir que, que xa si a técnica e eh, si as ondas non nos permiten, ya nos están escoitando tanto Kiko Pastur como Joshua Kenen, eh, ainda que nada, eh, bons días aos dos. Hola, bo día. Bon día dende Museo da Maxia contactando con Radio Calimera. A ah, ver, ver, que ven, eh, ven, ya, vamos, ya eh, eh, eh no, no, diremos que ya ha valido a pena, pero sí, ya ha valido moito ya por <laughs> flor esto e eh, despois eh, acabamos de comenzar aí, sina que, vamos, ni como, como diría que el ni tamariz en este caso, ¿no? Si falamos <laughs> da, da, magia. Eh, Bueno, un pouco aínda antes de, de podemos falar de, de moitas cousas, ¿no? Porque porque ti eh, levas moito tempo nesto do mundo de del ilusionismo, non? De pero digamos que en, esto que dicen la, gente de circo, ¿no? En el, en el más difícil todavía, es decir, ti eh, decides junto a Joshua abrir eh, ahí cuando la pandemia está ahí dando, es decir, un, museo de, de, Amasia en medio de Santiago de Compostela, ahí en, San Martín, en San Pepinario, es decir, wow, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso, eh, Kiko? Bueno, pues hacía falta ilusionar ahí a lo personal, ¿no? Entonces, por otro lado, e eh, as actuacións en teatros estaban pechadas, e eh, todo o a actividade que facemos os magos, bueno, magos e eh, demais artistas, calquera que utilice un teatro, un espacio escénico, eh, polo tema do COVID, hai un ano, ano e medio, era sabía que ser un pouco creativos. E esta era unha idea que, bueno, que xa tiñamos, que estaba un pouco aí esperando na, na nevera, pero realmente era algo que en Santiago, pois pensei que podía funcionar, porque, bueno, camiño en Santiago, tal e cual, e que a Masia, ademais, é un arte... Coñece moita xente a Masia, pero realmente é un arte, por outro lado, pouco coñecido por dentro, non? Entón, poder mm, facer un lugar onde a xente descubrira eh, o que son, eh, digamos, esta arte escénica, os trucos que ten, a psicología, a historia que ten, incluso hacer eh, pues clases de magia, cursos, shows, espectáculos, etcétera, pues era algo que, pensé que podía funcionar, eh, evidentemente no a corto plazo porque con la pandemia pues todo todo distinto, pero bueno, pensando que más a longo plazo sería algo que que podía convertirse en un referente cultural la ciudad y ¿Y cómo va la experiencia? Bueno, bastante de lo que pensaba en un primer momento teniendo en cuenta las circunstancias. Verdad que eh, claro, aquí o, vamos, hai actividades que pois, facemos tipo espectáculos, shows, que todavía non están o 100%, pero están non están mal, eh, e o que a parte da, de visitas, visitas guiadas ao museo, eh, pois nos meses de verán e todo eso tivemos mapadas, non? Sí, claro, sí, eh, claro. Pero, pero, tamén, pero tivemos creo que foron máis de 10.000, non? Que sí. recordar, sí. Na parte esta de, de, de verán e tal, por lo tanto, hombre, para ser un sitio así pequeno e tal, pois en, una primera experiencia fue pues, bastante bien. eh, comentar un pouco que, que falamos disto, ¿no? de, que, de que ti levas moito tempo, ¿no? decir, de, de bueno, máis de, de, de dous décadas eh, eh, facendo maxa en, en todos os, eh, bueno, en a Coruña, pero eh, tamén en China, e eh, tamén en Estocolmo, tan, bueno, que estaba aí, eh, pero en esta aventura, é decir, te, te, te, ¿no? en esta xuntanza do, do museo eh, que teñes aí al lado, é decir, eh, é eh, moi moi novo, é dicir de, de Joshua, eh, vamos, eh, de, a, da, da esto que se suele decir eh, un pouco de noxo, ¿no? Desde 95, Joshua, es decir, de e, e ya estás aí facendo maxia tamén moito tempo. te digo, bueno, é unha honra poder traballar aquí no Museo da Maxia e a verdade é que un, é un golazo, porque é un, un traballo soñado, mm. quero decir. Sí, claro, eu, como dicía Kiko, pois eu levo facendo máxia tamén moito tempo, máis de 15 anos, mm. pero claro, co tema da pandemia e demais, todos os artistas en xeral, pois claro, quedamos un pouco co, así abrallados con esta situación, pero bueno, que así poder ter un teatrillo, non, para poder actuar actuarnos e que a xente poda que tamén se nota iso, non, que a xente xa quere eh, ir a cousas, non consumir cultura, pois pois a verdade é que un, un gustazo. Porque decir un poco que, que hizo, ¿no? Que digamos que, que museo tiene, tiene parte, digamos, propiamente dita, ¿no? De, museo de, mostrar, de, de, de pues, diferentes, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Chíos, artiluxos, es decir, de, de, de de eh, una parte muy interesante donde do, las fotos y de, de, con con las fotos, pero hay una parte, no Que, le vais ya también un tiempo con ella que es de la la Magical Mystery Room, ¿no? De decir, de, de una, pues eso, una, una, una sala donde o, o, sábados o outros días, pero normalmente, por exemplo, ahora en febrero eh, os sábados Sábado, sí. está a, a, las siete y media, es decir, ofrecéis aí un, un espectáculo de, de magia, pero además magia de, de, de, de cercanía, ¿no? Nunca <laughs> de, de calidad é, é moi preto a, a xente, non? Efectivamente, sí, porque o que mola realmente da, da sala é, eh, é eh, o a ¿no? En la que <laughs> atmósfera mágica, atmósfera mágica, efectivamente, como un teatrillo, pero no llegas a estar demasiado longe espectador. Eso claro, si un, un ambiente, una... claro que é muy muy e bonito. Kiko, por ahí te hemos, lido, e, de, hay algunos unos años ya, pero eh, en un momento dado tú, eh, tú, tú, te declaras como, como un mago, un mago, un ilusionista que que no no no es muy comercial, que, que, busca o purismo, es decir, eh, de repente un, museo, el, contacto directo todos los días con la gente, es decir, ¿es un cambio o, no? realmente una evolución? <laughs> una, buena pregunta, eh? <laughs> Una pregunta cargada ahí, cargada ahí. <laughs> ven ven no verdad que, claro, o museo está pensado para todos los públicos, para que la gente xogue, e descubra incluso trucos, non? E, sí. Contre, pois, como, como funcionan algunhas cousas, é moi interactivo. Pero entón, é verdade que, claro, non é, digamos, o perfil clásico do mago que máis secretista, non? Que sabes que os, tardamos os segredos por, por, nos, por a lógica de que non perda a emoción do misterio, non? Sí. Hmm. Pero, pero claro, por outro, eu penso que a maxia necesita prestixiarse, sabes? Que é un arte, a diferencia do teatro, do cine, de outras que xa teñen como moito predicamento na sociedade, e a maxia, pese a que culturalmente ou históricamente é igual de, de antiga, porque hai máxia dende o Antigo Egipto, a Idade Media, etc. Se mires onde mires, a humanidade, por un lado ou por outro, ten, dende punto de vista artístico ou outros, no? porque a máxia, digamos, que toca transversalmente moitas a religión e as, os antigos chamáns, etc. Pode, digamos que é un tema históricamente que ten moita moita presenza na, na humanidade, e, e as técnicas, este arte teatral levado ou non ao, bueno, ao entretenimento, pero tamén o, digamos, a esa aspiración artística, aínda que é máis recente e os magos, bueno, teñen un montón de, de creacións e todo eso, non é moi coñecido, porque se si pensas nunha, un tema musical, nunha película, nun libro, unha obra de teatro e podes, seguramente podes decir decenas e decenas de, de obras. En cambio de, mag, de magos ou incluso de obras máxicas, quitando algunhas coñecidas como os aros chinos, non? estos aros que se nazan ou os, cubil, os cubiletes e algunha cousa así referencial, pero moi pouco máis. bueno, sabes que con unha baralla de cartas obviamente se poden facer, pero non sabes cales son os clásicos da baralla de o mm. cales son, é dicir, e hai centos de cousas, digamos, de temas máxicos ou de objetos ou de como se dixéramos, de, de pezas ou números de maxia que a xente non coñece, por non decir o propio mundo da maxia, quitando, pois eso, sota cabalo e rei, non? O sea, o típico o típico que serán tres ou catro cosas. Entón, realmente necesita un prestixarse, ademais de que a maxia a xente asocia coa, con algo infantil, non? Que para unha sí. cosa para nenos, que non non eh, para un adulto non se sorprendería, non ten máis máis interés que ise. Sin embargo, é algo que casi te diría que para os adultos é máis sorprendente, cando de repente pasa algo que é absolutamente imposible dende seu prisma, e, eh, e eh, prestixiar o sector necesita unha cultura da máxia, penso, non? E, eh, e por outro lado, que vexan por dentro como funciona, é dicir, que entendan a historia, entendan que algúns mecanismos pois tocan a psicología, a neurociencia, cousas fascinantes, non? A parte da enxeñería, as matemáticas, a, a parte da habilidade que todo mundo lle concede un mago, no? A habilidade me refiro manipulativa, digital, pero non é cuestión de malabarismo, é cuestión máis de psicología e outras tantas cousas que son fascinantes e que a xente non, non coñece, porque claro, sempre foi un, un arte que estivo na sombra un pouco por, por guardar o segredo. entonces é a única forma de prestixialo é que a xente o valore e, eh, eh, se faga aficionada, no? Do, do tema, e pois, exponendo un pouco parte de, dese segredo, parte de, de, do interior. Este é o museo que o que quere facer, non? Ten unha vocación incluso de, de clases, de cursos de masia para que a xente se aficione, aprenda, poda sorprender logo, non, aos colegas e tal, pero ademais de eh, espectáculos, é dicir, que, que se visibilice non todo o mundo con distintas pues eso, variantes que ten, etc. Entón, é algo que si sí, efectivamente non é tan purista como mago clásico que pues, fai as súas cousas e queda todo no misterio, eh, que creo que a mí sigue gustando, pero ten outra parte que é isto de que te digo de prestixiar, que necesita isto. E museos de base realmente é algo que non, non vas a encontrar prácticamente en ningún lugar do mundo. O sea, en Galicia, desde logo, este é único. En España prácticamente hai dous ou tres. Están enfocados de outra forma, non? Por lo tanto, este, digamos que a motivación es esta. Eu eh, que sigo teniendo ese, ese purista, pero además esto, que prácticamente todo mago que te va a decir lo mismo, que un arte que necesita prestigiarse, porque a diferencia de estas otras grandes pues no, ten tanto predicamento. No pretendía ser una pregunta trampa ni nada, ¿eh? era un poco de... <laughs> <laughs> de, No, pero que da para moito tema, ¿no? Como ves. Sí, la verdad es que, sí, es que escoitando se hacen pensar, ¿no? Cousas que no nos ni, claro, desde, desde fora mai uno puede pensar, porque además eh, comentabas ti, ¿no? De, de, de, moito desconocimiento. Eh, ahí sí que, que, preguntar vos a, a, a vos dos, y este no non, para dos, sino para xente en general, porque moitas veces, es decir, falar de de, de magos, pues bueno, ¿no? Nos falábamos de, de Tamariz, o podemos falar de un mago Antón, o, ou de outra o de, bueno, o de, de xente máis máis máis de, máis nova de, de agora, non? Pero pero sí que eh, notamos nos eh, pe, pensando, ¿no? para para preparar un pouco esta entrevista, eh, e eh, que seguro temos que, que ten, tiene que haber eh, eh, a falta de, de, de, de, de, de mulleres eh, magas eh, o que se conozcan, non? Por suposto, É verdade. é unha moi boa pregunta, verdade. Outra pregunta trampa, este no, no, no, no, está, no, no. está por arruinarnos o, no. o chiringuito este, eh? Eh, no, que... toda a razón, ademais. Eh? A velas ailas, eh? Sí. sí no. A velas ailas. Pero é verdade que tradicionalmente eh, as, as magas en este sector en algo que, que vela por a súa ausencia. É dicir, eh, nos reclamamos que, mira, eh, nas, nas clases de masa, sí, sí, vale, incitamos a que eh, a, pues a xente público femenino se anime eh, xa non solamente a ver, senón a, a convertirse, non? A, a, ser, a, a bueno, telo como hobby, como afición, pero tamén incluso como profesión, porque é algo que escasea e ademais cando hai algunha maga notamos que sempre dalle un toque, bueno, lógicamente feminino, pero un toque a mellor estético, unha interpretación eh, diferente e que é moi interesante e que lle falta. Claro, se si a pregunta é por que hai tan poucas magas, non? Pois pues evidentemente, bueno, aquí hai, hai que hacer unha conxetura histórica de que hai, eh, pero hai varias teorías, digamos, non? Unha, por suposto, bueno, que históricamente eh, a sociedade sempre foi moito máis machista, non? Cada vez menos, pero e a, e a maxia pertencía a un sector que probablemente o, o rol clásico do mago non é un rol é como un pequeno deus, non unha divinidade porque fai cousas imposibles maravillosas, é como que pode facer o imposible posible. Hmm. Entonces, simbólicamente, aínda que isto xa é meterse un pouco en camisas de 12 barras, <laughs> porque pero simbólicamente é un rol en que, claro, que como una persona poderosa, dominante, como, un poder no místico, pero este un rol que evidentemente hoy en día Tamariz y tantos otros cambió mm. mucho. pero sí es cierto que a todavía conserva ese, ese halo de misterio, entonces eh, que una rapaza o mejor tenga que, entre comillas, empoderarse para tomar esa actitud ¿no? de poder presentar a Masha como algo misterioso, mágico, increíble, ¿no? Que está, que está de alguna forma consiguiendo hacer... ¿no? Mm. obviamente de, forma artística, ¿no? Porque esto Es decir, no, no, no reclamamos a Masia... como algo real independientemente de que exista o no... E simplemente que ilusionismo o, sea, o arte de Masia... de, representación, ¿no? una arte escénica, como ficción, pero una ficción que sucede en la y por lo tanto es bonito de magia, ¿no? Entonces, eh, a, a, volvendo un pouco o tema, eh, cada vez hai máis magas, pero sí que é certo que non hai referentes magas. Hmm. todavía, o sea, si, hombre, se si te metes no mundo, coñeces seguramente algunha que outra, pero así para o público xeral non pode decir, ai, pois está a maga tal ou cual. Todo iso todavía falta, non? É unha pena. Eh, espero que, hombre, cada vez se nota máis que eu, por exemplo, no, nas clases, nos cursos que dou, que, por certo, agora estamos abrindo, temos o curso de iniciación aberto tamén para, para nenos e para adultos. Mm. Pero para o ano pasado, para, para nenos, o grupo que tiña, que era de, de sete, sete nenas, sete nenos e nenas, e seis eran nenas e un era neno, o sea que <laughs> eran moitos máis, o sea que Eh, e claro, foi moi moi guai que que eran casi a maioría, né? Vai notando que pouco a pouco pois. Claro. Entón, bueno, eh, estamos aí. É unha, un pouco unha loita, claro, tampouco vamos a resolver o problema dun día para outro, pero pero sí que o animamos eh, eh, prácticamente cando ve, vexo que aquí entra no museo pois pues algunha rapaza e pregunta por algún libro de marcha para aprender ou algún xoguete, porque aquí temos ten, tenda de regalos máxicos, non, con artículos e tal, pois sempre que unha nena di, ah, é unha rapaza, pois fantástico, porque eh, son necesarias, fai, fan falla máis chicas como ti que, que bueno, que sorprendan e que, que, fa, que fagan que esta, que esta arte non? Pues tamén teña esa representación. Entonces, eh, bueno, nos aquí o, o tratamos de fomentar, pero bueno, é certo que <laughs> ata que vexamos claro, a unha auténtica artista, porque claro, al final o arte necesita que unha unha masa crítica de xente aficionada suficientemente grande para que algo destaque, non? E se converta neste este punto de excelencia que tes, non? Cando xa o talento que é algo que está aí, bueno, está aí, pero non, non todo o mundo o, o trata o, o bueno, dedicalle suficiente tempo para conseguilo. Sí. Eh, así que, bueno, que, pero sí, que é algo que esperamos que no futuro notes, se note cada vez máis. Eh, fa, fa, fala, falas de, de falais de, do, do referentes, non? En esas necesidades, bueno, recordar a la, a la, a la xente que con la página web e en las redes sociais poden atopar toda a toda la información dos cursos, dos horarios, de, un poco de, de, programación que le vais. digo porque a radio te, teñe esto, ¿no? que, que de, tanto de tanto en tanto, pues se, se, que de tanto falar, ¿no? Pero que en Museo de, Magia kikopastur.com pueden eh, atopar toda toda información. Eh, falabas de referentes y lendo, pues eso, De Esto que tenemos las cosas, a gente que, que facemos as preguntas eh, muy <laughs> eh, sorprendeme gratamente porque no no aquí a nadie importa un poco estamos hablando de, vos e de Amasia, ¿no? Pero pero que en un momento dado eh, nombras a, un mago que pues, a, vida, ¿no? Te, te estos regalos Tive a suerte de, poder disfrutar. Hay, ya años eh, que es un mago estadounidense que se dice que se, que se anomena Lice, Burton, ¿no? ¿Amáis? Eh, eh Lice Barton, perdón, sí, eh, medio inglés. De maravilla. ¿Amáis? Y falando de referentes porque ¿Pudiste verlo en, directo. Tive a sorte, es decir, de, ah, eso te, voy de, en, Las Vegas, claro, ¿no? por eso, que no es cuestión de, de falar de mí, ¿no? De, Pero sí, é dicir, unha cousa que eu eh, nunca esperaba, non? De porque eh, eu personalmente uno va ás Vegas, eh, supoño por moitas cousas, pero non non sei hasta que punto por eh, non Eu non iba a casarme ni nada disto, non? Era outra cousa <laughs> moi Ibas a gastar o diñeiro no casino eh, simplemente. Eh, exacto, ¿no? simplemente eso. O que pasa nas Vegas se queda en Las Vegas, non? Pero a máis, eh, tive a sorte de que o no espectáculo de ese momento él estaba eh, xunto a la que a, agora que o que ya non, pero en ese momento era a súa esposa, que era Melinda Xaxe, eh, que, que tamén eh, eh, o flipé, é dicir, de, porque a máis eh, ven esto a mente porque eh, era un espectáculo onde eh, digamos, a, ainda que él pois era a persona máis. No, pero os dous tenían moito peso, é dicir, non era esta cousa de unha muller acompañando, non, eh, claro. a verdad que quedé impresionado, de, de, de verdade. Bueno, alegrome por Lance, entón. Lance Barton, bueno, que non o coñeza, eh, aparte, home, a xente en Estados Unidos coñecerá David Copperfield, ¿no? Claro. O, o, no, o nome, bueno, clásico, aparte de porque fixo desaparecer a Estatua da Liberdade e todas estas historias, fixo tamén eh, conseguiu que a súa noiva fose Claudia <laughs> Schiffer, iso sí que foi un bo truco, pero <laughs> eh, Lance Barton, para moitos magos xa máis coñecedores, eh, é un mago tamén deste de gran escenario, de gran formato, que actuaba na, eh, bueno, actuaba porque xa deixou, deixou penso que hai mm. pouco, Sí, sí, sí, o, o o espectáculo que facía de Las Vegas, sí. de Las Vegas eh, de de facer ...elevaba creo que como 20 o 25 años... facendo. Hmm. Em, o sea, que bueno, para los magos es probablemente o mayor mago ...de ese estilo, digamos, bueno, eh, todo es debatible, pero vamos, muy elegante, muy, claro, era, americano y como todos los americanos, pues ten estas americanadas, <laughs> pero, pero ainda así, eh, claro, una maravilla. Una lenda. Una lenda viva la marcha, ¿no? Entonces, que, pudieses ver a Lance Barton eh, eh, y compañía, porque claro, como decía sea que a, a muller, no, a parella, sí. participaba. En este caso, eh, no no no, no sei sí. se que si de normal ou non, isto foi un día, o sea que non... Ademais... Non, non foi sempre así, non vale, foi bueno. sempre así. El, eh, digamos que o coñecido é, eh, normalmente foi el, o sea, era unha institución en Las Vegas. A xente, esa, bueno, sabes que en Las Vegas, a, digamos, os casinos, como é unha un lugar onde o que queren é que a xente vaya eh, a apostar o do sí. seu diñeiro no, no casino tal. entonces como reclamo utilizan grandes espectáculos, non? O Circo do Sol, ten moitos espectáculos, eh, espectáculos de masia, propio de David e tantos outros, pero son basicamente reclamos para que a xente vaya ás Vegas. Eh, entonces, mm, eh, bueno, ten grandes teatros pegados aos casinos, financiados polos casinos, para que logo pues a xente Vegas e poda, eh, claro, los grandes espectáculos de Masia son sobre todo circo de Masia, bueno, tamén hai el y e otras cosas así de música, pero <laughs> eh, pero sobre todo este este tipo de grandes producciones... producións están nas Vegas, es decir... como una meca de Masia, bueno, da Masia de este estilo, ¿no? De, de gran formato y e tal igual. E dentro de todo ese berenjenal estaba ahí, Lance Barton, haciendo pues, si te acordarás, o dirás mejor, mejor que lo que Oviches en directo, que no, espectáculo clásico, pero mismo eh, mira, Lance Barton hay un número de pombas, no El que aparecer pombas, pero con una elegancia, parece como un lord inglés, no En medio de Londres ...haciendo aparecer la nada, y luego... estos grandes aparatos donde... se mete, desaparece, aparece en trio público, este, este tipo de magia ...también muy muy musicalizada, ¿no? Con coreografías, grande posta en escena. Es decir, este tipo de formato precioso, ¿no? Él era un de los cracks. No sé, bueno, si es como qué puntuación le darías como show. No, okay. Pero eh, que tú comentabas, además es muy sorprendente, ¿no? Porque el, eh, en este caso, ¿no? desde la miña experiencia simplemente como espectadora, además ese es un en, este caso, ¿no? Ese es un lugar onde non es, o sea, podes esperar a toparte de todo, la verdad, porque As Vegas teñe <laughs> teñe isto, non? Pero pero non sei como dir en a, máis allá de, de iso que fa fai os bons espectáculos da, da Masha, non? De, de, de desconectarte de todo, es que en un momento dado, é dicir, estás aí, que tú dices, es esa es que no se puede describir, de verdad, eh, esa, esa, esa forma de hacerlo, de, la elegancia, de elevarte por donde él quiere quiere elevarte, Desde que en un momento dado, cuando acaba o espectáculo, es, anda, que eu sigo aquí, ¿no? En Las Vegas, ¿no? Porque es como, <laughs> no, no sé cómo, cómo explicar, ¿no? Eh, él te eleva... Que, que, un poco eu, eh, bueno, eh, escoitando e, lendo, decir que, que tú también trabajas y se esa ¿no? Desde de la la elegancia en el sentido de, del benfacer, de, las cosas un poco más, más pausadas, de, amodiño, ¿no? Sí, bueno, a marcha, claro, tengo muchos estilos, muchas formas de ahora, pues en, en Instagram, en, Internet, digamos, hay, muy digamos muchas cosas que son muy visuais y rápidas, ¿no? Pero claro, tamén é o formato que te obliga a facer cousas de menos de un minuto eh, e que caen moi catchy, non? Que te atrapen a atención rapidamente. Realmente, bueno, está moi ben, pero cando ves un espectáculo de unha hora ou máis, mm, digamos que se presta a facer cousas con máis desarrollo que digamos que teñan unha narrativa, unha ficción, un drama, unha interactuación co espectador, non a participación, efectivamente, unha, un enfoque dramático máis interesante. Entonces, claro, aí podes hai unha labor máis de contacontos, de posta en escena, eh, musical, si, sí, de, eh, eh, moitos máis factores, non? Que, que, este, que este outro que te decía, que, bueno, pois pues é un pouco como comida rápida, a parte que é máis para a cámara, non? Na, na vida real, non? Eh, no tú a tú, eh, as sensacións son moi distintas, non? A máxia, ademais, en cámara eh, ou en televisión, non ten nada que ver con a máxia que a sensación en, en persoa, porque perde moito. Cando ves algo a través da pantalla, eh, eh, tens que decidir si, si o que acaba de suceder é posible ou non, ou é algo trucado, todo eso, en televisión sempre queda dúbida, non? Hai efectos especiais, na cámara non sabes se son con pinches, pero cando ves en persoa nas túas propias mans como o que tiñas na man acaba de transformarse ou desaparecer ou, que sexa, non? O te acaban de adiviñar o pensamento, algo así, pero a ti, non a outro, a ti, claro, as, claro, a sensación o impacto emocional non ten nada que ver. Non pasa, con, por exemplo, co, obviamente co cine, co, incluso co teatro, coa música, ti escoitas na tele, e bueno, máis, hombre, evidentemente nun concierto é mellor, non? Pero non hai tanta diferencia. En cambio, coa maxia a diferencia abismal. Ainda ah, así hai formatos tamén específicos, máis de maxia así de televisión, pero bueno, que nos, nos recomendamos que a xente vai a un, un espectáculo en vivo, nos facemos espectáculos aquí en Santiago todas as semanas, uh -huh. e, a sensación, e vai notar, ou xa vai a darse conta que é algo moi distinto. Normalmente, eu cando, cando fago un espectáculo, moitas veces pregunto ao público se é a primeira vez que ven Maxia en directo, en vivo. E máis da mitade dicen que sí. É dicir, é moi curioso, porque, claro, isto un concierto de música non pasaría. Todo o mundo, algunha vez, igual un rapaz non, pero for, foi a, a un concerto, a unha película, a unha obra de teatro, pero coa maxia eh, máis da mitade é a primeira experiencia que ten. entonces claro, é como para decir, claro, es que tedes que coñecer isto para, para logo poder valorar efectivamente. E non ten nada que ver co que se ven, o sea, as sensacións son, polo que te decía, son outras. También una, una curiosidad, vendo ahí un poco eh, navegando por, por, sobre todo el, Facebook, eh, vamos a decirlo porque ha sido un poco por ahí, ¿no? Eh, vemos también cómo te, teñes bastantes seguidores tanto en China como, como en Japón, es decir, eh, eh, es un mundo, porque eso aquí sí que es, por lo menos eu personalmente se descoñece moito, pero pero es un mundo donde tamén o, o a Masha eh, teñe moita cabida, eh, por, non? Porque vemos aí que, que hai moita xente vos practicando e eh, facendo Masha. Hai moito, moito mago aficionado como afición, en uh -huh. Estados Unidos é unha das que máis, non? Creo que estaba Filatelia, e logo eh, a Masha directamente, o sea, é un, un hobby eh, en algúns lugares, en España no tanto, pero bueno, tamén hai xente, sempre hai un que outro que coñeces os tres ou catro xogos de Masia e tal, non? Pero mm, é certo que dentro do, do aficionado que xa un pouco máis coñecedor, que vai a clubes de Masia ou que ten libros, etcétera, e que además agora con internet, pois todo está moito máis, non? Hai unha certa fraternidade xeral que non hai en, con outras artes. É dicir, un mago que vaya a otro país simplemente por lo feito de ser mago, si se encuentra a un colega, no tiene que ser un profesional, le ¿eh? me refiero a un aficionado sin más, que vaya a una asociación, a un club de masia o, a a coñecio mejor por internet, que un chaval, dos chavales, no que son de un de Francia, otro de, de Alemania o de China o de donde sea. Por lo lo de compartir una afición tan especial, ¿no? casi te diría tampoco friki, pero bueno, tan particular, vamos a decir, sea, es como si fuese o seu irmán, ¿no? Es como que eh, tienen en común algo muy especial, una lenguaje común, un vínculo, un poco como una secta casi, somos fragmasones, ¿no? en realidad, <laughs> reconvertidos a magos. Pero es cierto, entonces es muy fácil que que alguén que está en China, en Estados Unidos, en Xapón, en calquer lado, de repente diga, ah, este mago vin eu, o coñezo eu, o falelle por Facebook e compartirlle uns vídeos, unhas ideas, o coñecín directamente porque estivo na miña casa, porque a, a vez que viño aquí veu a, a Berlín ou a non sei que, ou a Collín, porque claro, como é mago, pois pues, somos irmáns de... <laughs> Eso é moi bonito. ¿verdad? Eso sí, eso non pasa con outras, o sea, ti é un guitarrista, non? de Italia que chega a salir, ah, ti tamén guitarrista, e dice, bueno, e que, non? <laughs> Pero, o actor de teatro, ou, en fin, calquera outra, non? en cambio, con Amais así, eh, hay más fraternidades, increíble. Sí, Amais es algo eh, que, te, te, a, ti ahora, ¿no? hemos escoitado, pues, te, recordamos moito, ¿no? A, Tamariz explicando esto precisamente porque la verdad es que moitas veces después, eh, desde, pues eso, ¿no?, eh, pensando en películas o en films o tal, se presenta eh, como un mundo totalmente diferente. O sea, esa, esa camaradería, ese acercamiento, ese eh, la, mayoría, la mayoría de, los films se presenta al revés, como una competencia eh, mortal, como que no, no, no se pueden mm. ver ver el mundo de, de magia, o, o, estás explicando tú, es, es todo o contrario. Bueno, pero eso fue en los últimos tempos, decir, en los séculos XIX o principios do XX, eh, bueno, incluso hasta a segunda mitad do século, século XX, a Maxia era moi secretista, non? É dicir, os magos, sobre todo os profesionais, primeiro que xa non, a Maxia era algo que moi pouca xente podía acceder, había algún libri, libriño e tal, hmm. pero pouca cousa porque estaban círculos moi pechados. Pero pouco a pouco, a partir dos anos 70, 80, empezou a abrirse a todo o mundo, a literatura, digamos, de máxica empezou a facerse centros de libros, dos grandes no, eh, magos, eh, e de alguna forma cambiou, non? O, a mentalidade, eh, obviamente xa con internet, xa nin te conto, non? E hoxe en día eh, é algo que está pues, eh, moi expandido, pero si te remontas apenas á época dos nosos avós, é hmm. eh, rarísimo encontrarse xente... Eh, claro, os magos eran prácticamente recelosos de que o seu segredo, que era o por que podían facer a, o seu traballo, compartilo. Agora non, agora é máis, máis ben o revés, non? Agora se comparte todo eh, para ben e para mal, pero en principio é para ben porque hai tanto, o sea, además é algo tan amplio, descubrirse que, que ten todo tipo de estrategias, non? que digamos que entroncan con todo tipo de artes e disciplinas científicas, artísticas, por lo tanto, é eh, como algo infinito, non? un pozo sin fondo. Así que canto máis xente hai interesada no, no tema, é mellor para todos. Evidentemente, o truco, o segredo, está máis exposto, pero ainda así eh, sigue sendo algo que, que incluso os magos coñecedores nunca acaban de aprender. Mira, hai unha, un programa en Estados Unidos que se chama Full que, que decir, engañanos, que fan uns magos que se chaman Penantellers, é un programa que é un programa masivo de televisión que ve centos de miles de persoas, eh, e, e, é con concurso onde van magos a facer o seu número de maxia, pero coa idea de enganar a ver se enganan ou non o xurado que son estes dous. Ben Anteler, unha parella de magos cómicos, non? Pero moi tamén das Vegas, que teñen moita Entonces, eh, e vai de, de iso, basicamente eso, o sea, xente non sabe como é, pero a, a gracia é si os engana, Si os enganan, danlle un premio. <laughs> e, e si non, simplemente ves un número que seguramente se xa moi bo igualmente, para, digamos, para calquer eh, espectador, son simplemente shows de magia muy interesantes, feitos, hombre, shows de cinco minutos o poco más, porque no deja de ser televisión, pero, pero digamos que sigue siendo muy curioso que magos con esa, vamos, gente que super ¿no? De, porque estos dos que te digo, Penanteller son grandes lendas la Amasha, que tienen una cultura eh, conocen todo tipo de, estrategias, todo que te puedas imaginar y moito máis, y ainda así, en todos los programas, son enganados muchas las veces. <laughs> Qué curioso, la verdad es que con esto de los fakes y todo esto, ¿no? Es decir, de, esta vez, ¿no? Que, sea un engaño, pero desde ese sentido, ¿no? <laughs> Desde Amasha y desde... Porque ya de por sí habida eh, non, non queremos robarto <laughs> aos dous moito máis tempo, é dicir, de, de falar, estabas falando agora eh, de libros, non? É dicir, eh, ti eres un, eh, un mago de, de que bueno que, que desarrolla moitas técnicas, pero o tema de as moedas e de as cartas, non? De, es unha especialidade aínda onde, onde ti te, te des, des, desenvolupas e eh, Bueno, bueno, eso que te visto, por exemplo, ahora en un vídeo, decir este pequeno homenaxe a, a Taxungueiras, es decir, por exemplo, non? Sí. decía decía un, ¿no? un, clásico de la magia de cartas y de dos moedas aquí en España que es Miguel Ángel Cea, ¿no? en un libro que, es Esencias, dice algo así como que que es para él un placer, ¿no? De dejarte con esas noites de, desvelo, ¿no? Con esa luita que él tenía de encontrar el tesoro dentro, dentro del tapete, ¿no? Eh, eso, ¿no? De imaginar lo que podría ser eh, a su Amasia, ¿no? Va, va, un poco por ahí esto do, mundo de Amasia también. Pues sí, un pouco, sí, a verdade é que Gea é, é outro crack, mm, temos a sorte de, temo aquí, de telo aquí no noso país, e, eh, e eh, bueno, a mí me encanta, me vai. Mm. Sea, por certo, non sei se coñeces, porque non, non me haches un libro del, é un mago de Madrid, que actuou aquí no museo, porque aquí de vez en cando, cando están magos de xira e todo eso, mm. intentamos que moi que actúen varios, o sea, que haya moita variedade, pero bueno, normalmente somos Joshua ou eu que hacemos os espectáculos, Eh, efectivamente un especialista en magia de te preguntaba sea por curiosidades porque es tan conocido, Claro, es un libro muy para conocedores, para expertos del mundo, ¿no? De, en este oh. caso las técnicas de masa como eras. Esto, los deberes. O, libros conocidos... A ver, esto también fue a casualidad de Steve, eh, pero también, eh, no sé ahora cuándo, en Madrid, en un... Es que ahora no, no, recuerdo cómo se llama. Es decir, que es una, una sala que es solo de magia. Es decir, de... Que o teatro encantado, puede ser. Pues ahora no Está en un, en un barrio ahí eh, muy escondido que digo, oh, no está ni en el centro de Madrid, ni y es una sala donde va moita gente a ver magia eh, casi diaria, eh, pero que también van moitos magos y e magas que están aprendiendo y e estuve allí por una amiga que vivía muy apreto, e, ahí estaba él no, pero pero el libro sí. Eh, díxome alguien, si te gusta un mundo da máis, a mí no es que, a ver, me gusta, pero ver, no pero o compré que despois o, o regalé, e porque me parecía me parece que es non sei como explicarlo, máis alá de que sí que os trucos e tal, pero tamén esas eh, como o conta, non sei como decirlo, ¿no? decir, es una a mí gusto gustome moito, non máis máis alá da eh, por eso da, da casualidade de, de que él recordaba, ¿no? Que que o tuve que mirar porque eu digo, o libro lo uso así, os libros una vez os leo, si non, pois pues, a máis como estas cousas, ¿no? Eu sabía que yo a máis xa yo, eu no las manos y estas cosas a mí se me va a pillar siempre, ¿no? Entonces no, <laughs> en ese sentido no. Yo el magia borras ya para mí era un mundo para perderme, o sea que no, en ese sentido no. El magia borras era especialmente complicada. Eh, pues, pues, pues, entonces, pues, pues, eso. Bueno, mira, ¿ves? Ah, pues ahora ya me has alegrado un poco, ¿no? Digo, estas cosas de... Bueno, pues un eh, poco de, de o que invitar eso a gente a que, porque la verdad es que que, que nos hemos, bueno, est estuvimos eh, este, este, este, verano ali, eh, que todavía no habíamos comenzado o programa y estuvimos vendo, eh, tamén esc escoitándote eh, a ti, a verdad que, bueno, a ver, tra transmitís, eh, en este caso, eh, moito, ¿no? O mundo de Amaxia, eh, eh, tamén decirle un pouco a, a Joshua eso, ¿no? De, de, de, de o tema de de a gente ahí que, le vais, que, que aunque lleváis tiempo, pues eso, comentamos que, que eres de, casi de, este siglo, ¿no? Un poco un poco no de ahí de eh, cómo cómo desde a, a, nueva nova que, que, se apropa, es decir, decir, porque claro, también os falaba falabais antes, ¿no? Es decir, con, con tema digital, con el tema visual, con el tema esto de hacer cosas con las manos y tal, es decir, parece, parece que que no ¿no? Pero pero sí que hay gente interesada, ¿no? Sí, sí, sí, unha das mellores cousas de, de traballar aquí é ver as diferentes reaccións da xente, non? Mm. Eh, pois claro, aquí ven xente de todo o mundo e non é o mesmo como reacciona un tipo de Australia como, eu que sei, como alguén de Xapón. Ou sí, quero decir, pero eso é o interesante, non? Sí. moitas veces, claro, ves que mm, hai xente que ven pois por curiosidade, xente que ven por afición, non? Ás veces estás facendo un xogo e só como che mira un, un rapaz e sabes, vale, este medio sabe o medio quiere aprender e sabes que, que un aficionado mayor esas cousas ...no tan se moito. É bastante divertido. Y queríamos aí do, dos dos últimas preguntillas. Una primero para, para Kiko, ¿no? Es decir, de, porque claro, ti eres mago, eh, te voy ¿Pero pregunta trampa o no? No, no, Bueno, creo que no, no. ...pero... espero que no, no. <laughs> La idea era un poco decir de, de ¿no? De falábamos de películas, es decir, eh, eh, ...pienso ¿no? En esta famosa, ¿no? De, de, Harry y tal, pero pienso ¿no? decir, que en, en otro sentido, decir, ti mago, eh, te mago, es decir, en ti a casa os tus pais, a tan aí decir, que como era esta la cosa, decir, como era la convivencia, decir, eh, ¿escondíais todo? ¿Estabais sempre con la magia o como <laughs> sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, os meus pais non eran magos, mas Por eso que digo. Nos, no, nos reis magos non nos facían aí a trampa. Sí. Eh, e cando acabou a ilusión dos reis magos, eu dixen, cara, isto é unha, unha putada, non? <laughs> te, te, te, te, teño que, que continuar a tradición de outra forma, non? e así fixémonos magos, non? xa non reis porque non somos monárquicos, pero bueno, eh, <laughs> pero si sí magos, o sea, co ilusionistas, non? Que é un pouco sí, a gracia Eh, no, realmente, bueno, eu empecé con, con meu irmán un pouco por casualidade. Sempre sabes que cando traballas en equipo eh, as aficións son máis fáciles que as conserves ou as no, evoluciones con elas. Entón, bueno, tiven a sorte de ter un irmán con un ano de diferencia, ou sea, prácticamente iguais, Eh, entonces, o feito de poder ensayar con, con él, aprender, compartir os libros, as, un pouco as anécdotas e tal, fixo que esa afición logo convertirase nunha profesión, nun oficio, co tempo, non? el caso de mi hermano, además, era un eh, inspector de, de facenda, o sea, que se dicen que mago por, por vías, pero eu me quedé, me quedé en mago convencional. Madre mía, el agua, el agua que tenía, lo que tenía el agua esa de, los jesuitas donde estudiasteis, madre mía, yo sé sé o que había ahí, pero algo tendría que haber ¿eh? en, ese, en ese colegio de, de jesuitas. Y ya la última, ya está así eh, para los dos, es decir, porque falamos de da hablamos falamos de, la ilusión, de eh, un poco, a, siempre es sempre esa cosa, ¿no? moitas veces de, de sacar cosas o de, crear cosas de, de, a nada, por decir por dirlo pero eh, digamos eh, sin trampa o con trampa se, se, si, se, si vamos a proponeros que seáis magos al revés es decir, si como magos, eh, más que crear algo de la nada, tuvierais que coger algo y hacer lo que se fuera a la nada, por favor, ¿qué, sería? ¿Qué, <laughs> qué, cosa podíamos podríamos hacer que, que, ya no existiera más? El COVID. <laughs> El COVID, dice, dice Joshua, yo digo los políticos. Perfecto, pues ahí, eh, con la verdad es que habéis respondido vosotros, ¿eh? Aquí no había trampa ni cartón. Por, lado <laughs> oscuro de la magia. Os, ilusionistas del lado oscuro. Pues la verdad es que, un placer eh, animar eso a la gente a que se acerque a este Museo de la Masia, también a estas actuaciones ¿no? en la Magical Mystery Room, que por ejemplo, pues eso, son eh, en, ahora en febrero 5, 12, 19 y 26, los sábados a las 7 y media, que se puede comprar a entrada en el mismo en el mismo museo. Y, y nada, pues eh, que si vosotros queréis engadir cualquier cosa, pues nos encantado de que, de que os hagáis. Bueno, que te pases por aquí, sí, eh, que veas algún show, invitados estarás, eh, eh, nada, a todo, bueno, so, escoitas, como se dice, ointes, escoitas sí. do, do, do programa, pues, tamén encantados de que sepan que aquí teñen un lugar para aprender, divertirse e ilusionarse. Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. <laughs> pues con eso que, que, que millón, ¿no? Con eso y escoltando a los Beatles, la verdad es que vamos a pechar el programa de hoy... este Os Sapo Conchos, un sapo conchos que ha quedado súper mágico, es decir, súper mágico. Eh, eso debemos agradecer a, vos. Así si queréis, para que no sea yo el que, que siempre pecha, es decir, eh, sabemos que vamos a costar este este mítico tema de dos Beatles que, nos pedía también Kiko, eh, pues cualquiera de los dos os dos presentar el tema de una forma mágica y con él, eh, despedimos. Eso hecho yo aquí. <laughs> Bueno, tema é Magical Mystery Tour de Los Beatles y que nos a sala de Masia, o, salón teatro, o cabaret que tenemos donde hacemos los shows, o llamamos o Magical Mystery Room, un poco en homenaje como inspiración de este tema mágico con que damos paso y e echamos esta esta fantástica entrevista. Muchas gracias. Graciñas a todas y eh, graciñas por la escoita, que sea una vida chea de magia. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. ver, Fe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego.